Beraz, eh, Jon mm, Mendizabal, kazetari eta politoloarekin gaude, kaixo, eh, egunon, Jon. Egunon guzti, Beraz, Espainiako Autoeskunde Legislatibo eta legigileak, eh? Oztaiaren ogeita iruan izan ziren, E, hor jaki zen ba, eskuineko alderdi popularrak irabazi zituela bozak, baina ezuela gehiengo osorik erdietsi. Eskuin muturrarekin batera esbai dituzte ba, eunda eta iruroita masai diputatu eskuratu. Alderdi sozialistak erdietsiko ditu, eun, bueno, hau izako zen lehenengo galdera, zuru bestez, alderdi sozialistak e, eh, ardia ditu egun eta irurogeita diputatuaren babesa Espainiako ba, gobernua osatzeko. Bueno, eunta irurogeita hamasei e, ziurrenik ez, baina ez ditu behar eunta irurogeita Horbi Eh? Hor bi bozketa egiten dira eh, parlamentuan, lehenik eh, nolabait lehen itzuli bat egiten da, lehen itzuli horretan, bai behar dira eunta irurogeita diputatu, alegia, parlamentua osatzen duten irureun eta eta marretik erdiak gehi bat, izango lehiratekenak, baina e, ez palen baditu lortzen, nahikoa da baiezkoak ez ezkoa baino gehiago izatearekin. Mhm. Beraz, horrek erra nahi du, e, eh, ez ezkoak eh, izaten badira eta une honetan zenbatuak dira eskuinak eta ultra eskuinak eta iruro eta bederatzi dituzte, e, UPN-ek ere Nafar alderdi eskuindarrak errandu mm, UPNek ere, ba, norait bloke horretan ikusten duela bere burua, beraz, egun eta iruro amar boska izango lituzkete, e, koalizion Kanaria, hori da beste alderdi txipia, beste diputatu bat baduena, mm, horrek eh, errandu mm, printzipioz pres dela Pedro Sánchezekin mintzatzeko, beraz, e, ultraeskuineko horiek, egun eta iruro amar eh, batuko lituzkete, e, batu da azken orduan beste e, popularreko beste diputatu bat, e, Madriletik, beraz eunta iruro eta maika zango horrek erran nahi du, eh, Pedro Sánchezek behar dituela eunta iruro eta maika, gehi bat eunta iruro eta mabi. Eta gaur egun, e, zuru estez, bueno, badak negoziaketak eta aliantzak osatzen ari direla, eunda eta eunda lortzeko aukerak ditu? Aukerak bai, aukerak bai. Hor, e, pensatu behar da, batetik badela e, gobernuko bloke hori, e, e, alderdi sozialista, ba, e, esplikatzeko pixka bat, e, ideologikoki e, alderdi sozialista ba, alderdi askizabala da, baina e, erraten alda baduela mm, alde zentrista bat, baduela alde e, sozioliberal moduko bat, eta baduela ere ba, sektore sozialdemokratago bat edo, beraz, e, aski alderdi askizabala da, e, langileek e, bozka ematen duten alderdi bada, e, oroar, e, klasertan eta bereziki e, e, langileek eta ondoren badela ezker bat e, eh, alderi sozialistaren ezkerretara, e, bertan dira e, bai komunistak, e, bai podemosekoak, eta eta abar, hor, badira ekologistak, e, horiek guztiak osatzen dutela nolabait bloke finko bat, eta gero horiek behar dutela negoziatu beste alderdi etxipi askorekin. E, alderdi etxipi horien artean, badira noski euskaldunak eta katalanak, eta euskaldunek e, jada errandute Pedro Sánchez babestuko dutela, Euskal Herria Bilduk, e, PNBek ere, bueno, ez da, neko garbi mintzatu da e, beti saiatzen dira azken arte itxoeten, baina e, neko garbi e, mintzatu dira, eta beraz, e, e, behar, dutena da, edo eskaz dutena da, e, orain, e, katalanen babesa. E, alderdi katalanen artean, e, hor dira e, Eskerra Republikana eta baita Juntz ere, mhm. eta hor ari dira mintzatzen ea biak batera joanen diren, edo bakoitzak e, nolait bere estrategia ukanen duen. Mhm, hori galdetu behar nizun, Kataluniako Junts alderdiak, bueno, ba, Belgikan, Puigdemont, presidentearen alderdi politikoak, Bueno, ba, azira batean, eh, izanen du gakoa. Zure ustez, Puigdemontek zer galdegin dio, bero, galdegingo zion basantzezi negoziak eta horretan, eta zer ematen aldio, zure ustez, ere, basantzez Espainiako presidenteak. Hori da, eta zer galdetzen aldio, eh, ematen aldionaren araberaz, da? Eh, ustez, eh, Sánchezek eh, guti ematen aldio, eh, E, katalane eta euskaldunei e, batzuetan e, e, politikan horrela pasatzen dira gauzak ezin duzu galdetu e, e deus eta nolabait e, e, konformatu behar duzu e, ba, zuretzat e, egokiena den egoera bat e, bultzatuaz edo sustatuaz ezta E, beraz, e, galdetzen alda edo, edo zen gauza, baina e, noski ez da ez diote emanen Puigdemonti, ez autodeterminazio erreferendumik ez da izanen, eta nik hori erran behar dela, hori e, Sanchezek ez du eskeniko, eta ez du erdi etxiko e, Puigdemontek ere, beraz, hortik e, aitzina ikusi behar da, zer egiten alden. E, egiten aldenaren baitan, bada, e, nolabait, Puigdemonten egoera, badakizue, egoera bitxian dela, e, judizialki, e, nolabait e, eh, ies dela, e, erraten alda IES-ean dela, une honetan e, Europan zehar, Belgikan bizi da bera, eta e, nolabait egoera hori konpontzea, eta gero talde parlamentarioa Madrilen. E, hori ere e, lortzen aldu, edo eskaintzen aldu, edo momentukoz hori da bentsa prensan aipatzen ari dena. Espainiako eh, ba sistema parlamentarioa ez e, da, eh, e, diputatuek dute presidentea hautatzen. Zer pisu ukanen dute Euskal Herriko eta Kataluniako diputatuek, bueno, ba, zure ustez, eh, delibero horretan, eta baitare ere eh, zer eskatu edo galdegin beharko lukete? Bueno, ba, biziki handia, pisu biziki handia badute, e, erran bezala e, e, PNBK eta EH Bilduk e, amaika ordezkari badituzte guzira eta e, eskerrak eta e, juntsek beste amairu. Eta horiek dute erabakitzen e, benetan e, Sánchez presidente izan, izanen den edo hauteskunde errepikapen bat izanen den. Zeren ezpada presidenterik hautatzen, e, neork ezpadu erdiesten besteak baino bozka bat gehiago, berriz hauteskundeak izanen ditugu neguan, eta beraz hori da une honetan eh, erabakitzen dena. E, ez da bakarrik presidenten hori izanen den hautatzea, egia da Espainiako sistema ez dela presidenzialista, baina presidentak botere e, maila handia duela, baina e, ala ere parlamentuarekin etengabe behar du negoziatu, gehiengo hori lortzeko, eta beraz azken lau urteotan ikusi dugun moduan, Euskal Alderdiek erabaki asko baldintzatzen aldituzte eta gauza asko erdi esten aldituzte e, Madrileko e, parlamentuan datozen lagurteetan. Beraz, egoera politikoki e, zinez interesgarria da Euskal Alderdi entzat. Eh? Eta, bueno, ba, aipatu oso, eh, hautezkundeak errepikatuko balira, horrek ze ondorio izango luke? Zaila da e, asmatzen, baina e, lehenik eta ben bada arrisku bat, eta arrisku hori da, e, orain eskuinak eta ultra eskuinak ez duen gehiengo hori erdi estea. Eta nik uste dut, e, neork ez duela politikoki horren erantzule izan nahi. Eta beraz hori ez zaila dela, ez du e, Katalunian adibidez, hori asko aipatzen da, ba, Puigdemontek nahiago duela hauteskundak errepikatzen ikuste dute zetz, hori da nire, nire ideia, behar ba nas, nastua naiz, <laughs> baina eh, uste dut hori dela, e, e, Katalunian e, masiboki e, botu eman da alderdi sozialistaren alde, eta horrek erren nahi du, Katala, Katalan gizarteak oroar ez duela hauteskundia ikusi ere egin nahi edo posibilitate hori mentzate kendu egin nahi duela, ezta? E, gertaliteken beste kontua da, e, hain zuzen ere alderdi sozialistak bozka gehiago erdiestea, eta oroar, bai alderdi sozialista eta bai alderdi popularra, nolabait Espainiako eh, bipartidismo hartako bi alderdi nagusiak indartuta ateratzea. Mhm. Azken galdera bat Euskal Herrian, eh? PNB eta EH Bilduren artean leia estua izan da, Eusko Alderri Jeltzaleak lehen aldiz Eskera Bertzaleak baino diputatu gutxiago eh, izanen ditu. Horrek eraginek izan daiten eh, dezake urrengo urtean Euskadiko, Euskadiko autonomian izanen diren bozetarako? Bai, e, eh, bon, egia da, 2000 eta maikan, e, ezker, bueno, e, amaiur koalizioak, ba, ezker soberanistaren koalizioak, ez azpi diputatu kantzituela eta penebek bost. Beraz, ez da zehazki lehen aldia, baina egia da lehen aldia dela e, Eusko Autonomia Erkidegoan bozketan berdinduak izan direla biak. Eta iaia Euskal Herria Bilduk bozka gehiago ere eskuratu dituela. Eta berdinduak egeratu dira e, diputatutan Eusko Autonomia Erkidegoan, gero Nafarroan beste bat erdietzi du EH e, Bilduk. E, nik uste dut, eh, bai dela importantea, emaitza hau, emaitza honek e, sensazioa sortzen duelako Eusko Legibiltzarreko bozetarako Euskarria Bilduk irabazten aldiola e, PNE beri eta horrek e, bueno, bota bozka ematerako orduan e, jende asko ba ezkerrekoa sentitzen den jende asko ziurrenik e, Euskal Herrian edo bentzat Eusko Autonomia Erkidegoan bozke ematen aldio EH Bilduri naiz eta abertzalea ez sentitu naiz eta abertzalea ez izan E, PNB-ri irabazia lezateko. Beraz, nik uste dut, e, une honetan, EJ PNB baduela arazo politiko zinez handi bat, baduelako lehiakide bat, une honetan irabazteko aukerak badituena. Bueno, ba, guzti horrekin gelditzen gara Jon, e, ba, eh, kontuan hartuta, ba, uste eh, bai kongresuko maila abuztuaren aldean osatuko dela, eta segurazki, datozen e, egunetan, edo datozen aste, e, e, mugimenduak ikusiko dit, ditugula. Esker mila berriz, e, gurean izatagatek, mila esker. Zuei.